струна. У мені все муртувало, і я знову сказав: Од вас іншого й не слід було чекати. Це ви її весь час підбурювали і таки домоглися свого. Матроуз і досі стіплював зуби. Я її ніколи не підмовляв. Її смерть буде на вашій совісті. Я крутнувся і одійшов геть. Мене тіпало. Якби мені в ту хвилину трапився пістолет, ця Антарктида зробила з мене справжнього психопата. Врівноваженість матроу закидала мене в жар. Я мав би піти й вибачитись, але не пішов. Треба нарешті взяти себе в руки. Де дівся той колишній Константін Філіп Теодор Марш, якого часом самому негідко було брати за приклад? Міс Кет, Нансен, Макмілан, Пат і Брус прибились додому лише 3 жовтня, вимучені й худі, бо останні три дні мусили їсти сиру тюленину, але дякували всім святим, що ураган не зірвав їхніх наметів. Жак Антуан спитав у Кет. Мені рибальчих і сен мало нічого не переказували. Вони згадували вас у вісні, Жаку, примирливо посміхнулася Кет. Чи вас сьогодні належить звати Антуаном? Увечері Булат, забувши кревні образи, переказав професорові свою розмову з Нарітою Сан. Філмарш вислухав і покрутив головою. До чого ж капосний самурай? І що я мушу робити? Булат сказав Діло ваше, але щоб заспокоїти Наріту Сан, ви повинні допомогти колегам очолити групу Нансен, Брус, Пат. а Пітер Макмілан хай заступить лорда. Африканець зовсім не придатний для таких умов. Професор несподівано погодився, і Жак Антуан, який був єдиним свідком цієї розмови, потім захоплено вигукнув Скільки я вам досі поставив пам'ятників? Додайте до загальної цифри ще один. Розділ 25 Коли було закладено і останній дев'ятий склад, норвежець з турбалом, який вже ходив на милиці і чергував коло приймача, підслухав дуже цікаву розмову. Один з радіокореспондентів сказав, що Криголам прибуде не на мис Норвегія, а на Модгейм, багато років тому покинуту норвезьку станцію, до якої від мису було 20 миль. Крім цього, Турбалан дуже виразно почув і записав, що Криголам прибуде туди наприкінці листопада, стоятиме всього день або два, поки вчені знімуть якісь там показники з давно поставлених автоматичних приладів. Було десяте число. Групи Філа Марша і матроса щойно повернулися з мису Норвегія, залишивши на дев'ятому складі харчів і гасу на 15 діб. А тепер з'ясувалося, що Криголам прибуває на Модгейм ще на 20 миль далі. Восьмеро чоловік з двома собачими запрягами йшли від дев'ятого складу 14 днів. Люди й тварини були виснажені, але час підпирав, бо на влаштування дев'яти складів пішло рівно півтора місяця. Треба було негайно кидати аматерасу Омікамі і брати курс на Модгейм. Після останньої радіограми вбулата засмоктала під ложечкою. На дорогу від мису Норвегія вони витратили 14 діб. Але ж ця вісімка була найсильнішою і найвитривалішою. Решта дев'ять мешканців японської бази були недосвідчені і фізично слабкі, деградовані восьмимісячним лежанням у теплій бездії. Чи зможуть вони витримати, думав Булат? Адже останні півмісяця погода сприяла. А як Антарктида поведе себе відтепер? Нам лишається цілих два тижні, бадьорим голосом сказав Жак Антуан, та в його бадьоріння ніхто не вірив. Очі в молодого француза були розгублені й сумні, і це всі бачили. Хуан Естрада спробував повернутися до старих дилем, але його обірвав колишній однодумець Потоцький. Нащо ви знову беретесь за старе? Одинадцятого зранку почали вантажитись.